Sfinte Blaziu neînfricat, Tu credința ai apărat și prit moarte ai vădit pe Hristos cât l-a iubit, blând părinte bun păstor, te rugăm cu toți în cor, ne ajută pe pământ să le slujim pe Domnul Sfânt.